وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين และการที่นางได้สักการะอื่นจากอัลลอฮ์ได้หันเหนางออกไปแท้จริงนางอยู่ในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ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 โปรดเข้าไปในวังเถิด ครั้นเมื่อนางเห็นมันนางคิดว่ามันเป็นสระน้ำ และนางก็เลิกหน้าแข้งของนาง เขาสุไลมานกล่าวว่า มันเป็นวังประดับด้วยกระจก นางได้กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉัน แท้จริงฉันได้อาธรรมต่อตัวฉันเองและฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุไลมาน เพื่อเอาล้อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون และโดยแน่นอนเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและ ไปยังเผ่าสมุทโดยพวกเขาเคารพพักดีต่อรอและพวกเขาก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วโต้เถียงกัน قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون เขาซอแลกล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงรีบเร่งหาความชั่วก่อนความดีเล่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่ขออภัยต่อหรอเพื่อพวกเจ้าจะรับความเมตตา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 จะถูกทดสอบและในเมืองนั้นมีเก้าคนที่เป็นผู้ทำลายในแผ่นดิน และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ฟื้นฟูให้ดีขึ้นَ ا ل ُ و ا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم ل ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون พวกเขากล่าวว่าจงร่วมกันสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์แน่นอนพวกเราเตรียมที่จะทำร้ายเขา และครอบครัวของเขาในเวลากลางคืนแล้วเราก็จะกล่าวแก่ทายาทของพวกเขาว่า เราไม่รู้เห็นการพินาศของครอบครัวของเขาและแท้จริงเราเป็นผู้พูดจริง ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون และพวกเขาได้วางแผน และเราก็วางแผนโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวดังนั้นจงคอยดูเถิด ผลสุดท้ายแห่งแผนการของพวกเขาจะเป็นเช่นไร กล่าวคือ เราได้ทำลายล้างพวกเขาและกลุ่มชนของพวกเขาทั้งหมด นั่นคือ บ้านของพวกเขาก็ว่างเปล่าเพราะพวกเขาอาธรรม แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับกลุ่มชนที่รู้ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาโดยพวกเขาเป็นผู้ยำเกรงให้รอดพ้นและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่ชุมชนของเขาว่า พวกเจ้ากระทำการลามก ทั้งๆทที่พวกเจ้าก็รู้เห็นอยู่กระนั้นหรือแท้จริงพวกเจ้าสมสู่ผู้ชายด้วยตัณหา แทนพวกผู้หญิงกระนั้นหรือ ยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลา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 แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ์และเราได้ช่วยเขาและก็บริวารของเขาให้รอดพ้น เว้นแต่พัญญาของเขาซึ่งเราได้กำหนดให้นางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายแ และเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขา ดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันช่างชั่วช้าเสียนี่กระไรกุลิลฮัมดุลิลลาฮิวะสลามุนอะลาอิบาดิฮิลลดีนัสตฟาอัลลอฮุขยรุนอัมมายุชริกูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ และความสันติจงมีแด่ปวงบ่าวของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกแล้ว อัลลอฮ์ดีกว่าหรือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคีนั้นดีกว่า أ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 แล้วเราได้สวนต่างๆ งอกเงย สวยงามด้วยน้ำนั้น พวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกเงย ขึ้นมาได้ จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับ อัลลอฮ์อีกหรือ เปล่าเลย พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ตั้งภาคีอัมมันจะอัลลอัลดกรารวะจะอัลขิลาลฮาอันฮารวะจะอัลลฮารวาซี وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون หรือผู้ใดเล่าที่ทำให้แผ่นดิน เป็นที่พำนัก และทรงให้มี แม่น้ำหลายสายไหลผ่านระหว่างมัน และทรงทำให้ภูเขายึดมั่นสำหรับมัน และทรงทำให้มีที่กั้นระหว่างทะเลทั้งสอง จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ เปล่าเลย พวกเขาส่วนมากไม่รู้อัมมัยยูจีบุลมุตตรอิดาดอาฮุวยักชิฟุสูวยจัลลุคุมคุลฟาอัลอัรอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์ ق ل ม ل ا ما ت ก ك ر ู ن หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์และทรงปลดเปลื้องความชั่วร้ายนั้น และทรงทำให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดิน จะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือ ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ครวญ أ ร ن ي ه د ي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون หรือผู้ใดเล่าจะชี้ทางนำแก่พวกเจ้าในความมืดทึบของแผ่นดิน และน่านน้ำและผู้ใดเล่าทรงทรงลมแจ้งข่าวดีท่ามกลางความเมตตาของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือ อัลลอฮ์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีอัมมัยยับดะอุลขลกทุมมยุอีดุห์วะมัยยัรซุกคุมมินัสสมาอิวัลอัรดอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์ หรือผู้ใดเล่าจะริเริ่มในการบังเกิดแล้วทรงให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และผู้ใดทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากฟากฟ้าและแผ่นดิน จะมีพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับร้อยอีกหรือ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง قل لا يعلم من في า ل س م ا و ا ت والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จะรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยนอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่รู้ เมื่อใดที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพบ แต่ว่าความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับวันประโลกนั้นได้ถึงที่สุดแล้วหรือ ทั้งๆทที่พวกเขาอยู่ในการสงสัยเรื่องของมัน แต่พวกเขายังตาบอดต่อเรื่องนั้นอีกด้วย الذين كفروا أ ئ ا كنا ترابا وآباؤنا ن ا لمخرجون บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ในเมื่อเราและบรรพบุรุษของเราเป็นดิน แล้วจะถูกให้ออกมาอีกอย่างแน่นอนกระนั้นหรือโดยแน่นอน เราได้ถูกสัญญาในเรื่องนี้มาก่อนทั้งเราและบรรพบุรุษของเรา เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากเป็นนิทานสมัยก่อนๆุลซีรูฟิลอัรดฟันดรูคฟกานอาคิบตุลมุจริมนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดิน แล้วจงดูว่าผลสุดท้ายของผู้กระทำผิดนั้นเป็นอย่างไรและ และเจ้าอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และเจ้าอย่าคับอกคับใจ ในสิ่งที่พวกเขาวางแผนเลย และพวกเขากล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริง قل ع س จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหวังว่าบางอย่างที่พวกเจ้ารีบเร่งให้มันเกิดขึ้นนั้นกำลังตามใกล้พวกเจ้าเข้ามาแล้ว และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้โปรดปรานต่อปวงมนุษย์ แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ขอบคุณและแท้จริงพระผู้อิบาลของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดเอาไว้ และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย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 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ล ك ث ر الذي هم فيه ي خ ลิฟูนแท้จริงอัลกุรอานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสราเอลแต่พวกเขาส่วนมากขัดแย้งกันูละ และแท้จริงมันอัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาอินนรับบะกยักดีบัยนฮุมบิฮุกมิฮีวะฮุวัลอาซีซุลอาลีมแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อชี้ขาดที่ยุติธรรมของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่อลอเถิด แท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรม อันชัดแจ้งแท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยิน และจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องเชิญชวน เมื่อพวกเขาหันหลังกลับ และเจ้าไม่ได้เป็นผู้ชี้แนะแก่คนตาบอด ให้ออกจากความหลงผิดของพวกเขา เจ้าจะไม่ทำให้ผู้ใดได้ยิน นอกจากผู้ศรัทธาต่อองค์การต่างๆของเรา โดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อม และเมื่อพระดำรัสเกิดขึ้นแก่พวกเขา เราได้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขา เพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราและจงรำลึกถึงวันที่เราจะเรียกทุกๆชาติมาชุมนุม กันเป็นหมู่คณะ จากบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรา โดยที่พวกเขาจะถูกนำมารวมเป็นกลุ่มๆลุ่มจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงพระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าได้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของข้า กระนั้นหรือโดยที่พวกเจ้าไม่ได้รู้มันเลยหรือว่า อะไรเล่าที่พวกเจ้ากระทำไป และหลักฐานได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขา เนื่องโดยพวกเขาได้อาธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงพูดไม่ได้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 แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาและจงรำลึกถึงวันที่สังจะถูกเป่าขึ้น ดังนั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตระหนก เว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทั้งหมดได้มาหาพระองค์ในสภาพผู้ถ่อมตนอินนหูขบีรบิมาตฟอาลูน และเจ้าเห็นขุนเขาทั้งหลายเจ้าจะคิดว่ามันติดแน่นอยู่กับที่ แต่มันจะล่องลอยไปเช่นการล่องลอยของเมฆนั่นคือการงานของลอซึ่งพระองค์ทรงทำทุกสิ่งอย่างปราณีตแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ من جاء بالحسنة فله خير منها و ه ม من فزع يومئذ آمنون ผู้ใดนำมาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้น และในวันนั้นพวกเขาจะปลอดภัยจากการตื่นตระหนกและ جاء بالسيئة فكبت و ج ه ه م في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون และผู้ใดนำมาซึ่งความชั่ว ใบหน้าตัวของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรก พวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันได้รับบัญชาว่า ให้เคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งเมืองนี้ ซึ่งพระองค์ได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้าม และทุกสิ่งเป็นสิทธิของพระองค์และฉันได้รับพระบัญชาให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม และฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอานดังนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริงเขาก็ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเอง และผู้ใดหลงผิดก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือนเท่านั้น และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าก็จะรู้จักมัน และพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้หลงลืมต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ